kah Kristo manta fasilia amanya kapitulom. Sohtakaj capítulo. Chaynaja Cristomanta Ya yachachikuykunaman amaña kutikutirispaya yuyayniyuqña kasunchik. Yapatawanja amañaya fácil kajkunamantaja rimasunchikchu. Amañaya rimasunchu wanyus wañusqa hina manta Dios man nitaq nitak Bautismo nitaq bautismomantapas Nita iñiqkunapaq awanman makikuna churaymantapas, tapas, mantapas Chainata castigo castigo mantapas Dios munaptinqa, yuyayniyuqñam kasunchi. timpi kancharisqa kaspanko, Dios hanaq pachamanta humusqanta malliqkunataqa, utachuya chuya espiritu Inaspa Diospa allin y ¿eh? Dios manta Dios manta karun chakuruptin musok musuqmantaqa mananyan pipas atinmanchu huchanmanta wanachita, Dios Diospa churintam yapamanta chakataspanku, churachkanko paraipach paraptinga paraptinga, alpam allinta kusichata hun, tarpuqninpaq chay Dios pa favorecisqanmi. Ichkakunatawan kardoskunallata wiñachiq allpam alpam mana alpaja, Chayna allpaqa kuna. kaspanmi kuna. kanqa. Chay palabrakuna, kunatari machkas papas ñuqaykuqa manam salva kuna alin kaqkuna hamkunapi Dios Dios justo. Paira, llamkasqay kichiktaqa manam qunqanchu. Manataqmi qunqanchu pay kuyasqay kichiktapas. Paita kuyaspam Kristupi Wauhi panikunatapas serberhankichi. Ari chaynatama kunanpas servichkankichi. Aswanja munachkanikum kawsanaykichikamaha sapakama chainapi suyas suyasqaykichikta chaskinaikichikpa. Amayaji Asuanga eñiwan hinaspa Dios pa promesan chasqihkunapa rurasqanta Abrahamman Dios prometispanja kikinmanta manta munayniyuq mana manapipas kaptinmi, kikinpa sutinpi Jurarja, Paiminerja, nirqa. Anchallataña mirachis Mirachishaiki, nispa. Chaynapim Abrahamja pacienciawan suyaspan, Diospa y parja. Runakuna juraspaqa paikunamanta aswan pasutimpim juranko, juranku, hankuta garantizanankupaq, hinaspa dios paikunata upallachinankupaq. Chaynapunim Diospas, tantiasqanmantaqa manchu mana kutinmanchu. prometis jankunata herenciata hina kihkunaman, astawan yachichita munaspan kikin jurarja, Mana dios Diosma jurarja, Prometicos jangraico hinaspa juramentas jangraico. iskainin min mana cambia con mancho, Chayna juramentuwanma kallpanchawanchik. Wiñay castigomanta yuptejconaja, Diosmanta mi mi La Marjuchapa patampi bote watasqa hinam chikha almanchikta takiyachin. quien rakinaq tilapa hipampi imapas churasca hinam Confianza en dios jacachcan. Jesús Jesús hanaq pachaman yaykurqa, ñuqanchikpaq ñanta kichachka hina. Yaykurqaqa sacerdote rikchakuq sacerdotikunapa que wiñaypaq karuspanmi.